Nukta ya nne alikuwa anataja hukumu ya kuwafata na kujinasibisha na salafia. Nukta ya tano ni fadhila za kufuata salaf na salafia, na nukta ya sita ambayo ndio tumemaliza ذكر بعض سمات ومعالم المنهج السلفي au salafia alikuwa anataja baadhi ya alama za manhaji salafi au salafia na nukta ya saba na ya mwisho ni khatima amefanya kama khatima kisha umo akaweka baadhi ya maneno ya wanawachuoni yenye kuweza kuangazia kile ambacho kilicho kilichotangulia katika nukta zote hizo Kwa hiyo tupo katika nukta ya saba ambayo ni khatima. Anasema marra maana ayuha alahibba, imetangulia huko nyuma katika maelezo, enyi wapenzi, fi hadhihi aljawlati almukhtasarati, katika hii safari ambayo ni fupi, na safari ya hizi nukat alizokuwa akizieleza na kuzifafanua ambapo alikusudia kufupisha baadhi ya mambo kwa ila kitabu kingekuwa ni kikubwa sana kitaka kuelezea manhaju salafi ya salafia taandika vitabu volume na volume lakini shekhe alikusudia kufupisha jambo hilo shekhe alikusudia kufupisha jambo hilo wazi uh, asema fi hadhihi aljawlati almukhtasarati takriratun muhimma katika hii safari iliyokuwa fupi kulikuwa na mambo muhimu ambayo yaliyokuwa yamekaririwa ndani ya risala hii yajibu ala almar'i alharisi ala najati nafsihi wa fakakiha ambapo ni wajibu kwa mtu kupupia juu ya kuokoa nafsi yake na kuifungua hiyo nafsi yani kuifungua minyororo ya utumwa minyororo ya hizbia minyororo ya bid'a minyororo ya shirki na mengineyo mengi yaliyokuwa ni kinyume na yale ambayo yanayoelezwa na kufundishwa na manhaju salaf. Kwa hiyo katika uandishi wake ambao ni mfupi, lakini kulikuwa na mambo muhimu. Luzumu ma dallat alayhi min atamassuki bil amri al atiq, katika hayo mambo ni jambo zima la kulazimiana ma dallati alayhi yale ambayo yaliyojulisha juu yake yale ambayo yaliyokuwa yanaashiriwa na hayo mambo aliyoyaandika shekhe kama nini minatamasuki katika kushikamana bil amri al atiq na jambo la zamani kushikamana na jambo la zamani ni kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaipata kutoka kwa wema waliotutangulia na ndio tukapata katika yale yaliyomo ndani ya kitabu hichi kuona umuhimu wa kuwafuata watu hao na kwamba wao ndio waliokuwa kipindi Qur'ani inateremka na kwamba wao ndio waliokusanya sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam tariqati al ummati as-salih ambayo jambo hilo ni njia ya wema wa umma huu waliotangulia Allah anasema katika Kahf aya mia na kumi faman kana yarju liqa'a rabbih basi yule ambaye aliyekuwa anataraji kukutana na Mola wake falyamal amalan saliha atende matendo mazuri wala yushrik biibadati rabbihi ahada wala asichanganye katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala mola wake na yeyote bimaana simwabudu Allah na akamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wazi simwabudu Allah na akamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله uswatun hasana imekuwa kwenu nyinyi kwa huyu mtume wa Allah ni kiigizo kilichokuwa kizuri liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah, kwa yule ambaye aliyekuwa anamtarajia Allah na siku ya mwisho, wa dhakara Allah kathira, na akawa amemtaja Allah sana. Dhakara Allah kathira, na akawa amemtaja sana Allah. Kisha Sheikh akasema yeye ni Ahzab ya 21. Sheikh akasema huna azidu ala ma sabaka nakluhu عن الأئمة من حظهم وحثهم وأمرهم بلزوم طريقة السلف الصالح كلمات نيرات مضيئة نذكر بها إذ الذكرى تنفع المؤمنين إذ الذكرى تنفع المؤمنين فمن ذلك kisha akaanza kutaja أقوال asema na hapa mimi nazidisha azidu ala ma sabaka naqluhu anil aima, nazidisha juu ya yale ambayo yaliyotangulia nukulu yake yani juu ya yale ambayo alitangulia kuyanukuu kisha tangulia kunukuu aqwalu aima au aqwalu aimmat salaf maneno yenye kuhusiana na jambo zima la umuhimu wa kuwafuata wema waliotangulia umuhimu wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika umuhimu wa kutenda mambo yaliyokuwa mazuri na kuto kumshirikisha Allah na chochote kama imekuja katika aya sasa anazidisha maneno kutoka kwa maima min hadhihim wa hathihim maneno ambayo yaliyokuwa yana ashiria kuhimiza kwao kufupiza kwao wa amrihim biluzumi tariqati salafi salih na maneno yaliyokuwa yanaashiria huamrisha watu kulazimiana na njia ya wema waliotangulia. Wazi? Anataka kuchukua maneno haya. Eh? Anasema kalimatin nayiratin mudhiatin. Maneno hayo ni maneno yenye nuru tena yenye kuangaza. Nudhakiru biha, tunayasema maneno hayo ili tuwakumbushe watu kwa maneno hayo. Ay nudhakiru bisababiha idhi dhikra tanfau lmuminin kwa sababu ukumbusho unawafaa waumini wa min dhalik katika hayo namba moja analeta kisa cha bwana aliyemuuliza Amirul Mu'minin Umar ibn ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala anil hawa asala ahadu ummal al-imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala anil ahwa'i moja katika wafanyakazi wa huyu kiongozi alimuuliza kiongozi wake Umar bin Abdul Aziz anil ahwa ni khalifa katika makhalifa waliotokana na Banu Umayya uliza kuhusiana na matamanio al ahwa kwamba tueleze wewe Amirul Mu'minina kuhusiana na matamanio fakataba ilaihi qaila Umar akamwandikia sema amma ba'du fa inni usika bitaqwallahi والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤنته عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم عن علم وقفوا وببصر, نافذ كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد, سبق لقد سبقتموهم إليه ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب, بنفس ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم أخرجه الإمام الآجري في كتابه الشريعة صفحة 48 وابن وضاح في البدع والنهي عنها رقم 74 بسند صحيح ورد بنحوه في الحلية يعني حلية لأبي نعيم ينظر كذلك في الاعتصام للشاطبي أنا mtu mmoja قد wafanyakazi wa, wa Umar bin alimuuliza kuhusiana alahwa matamanio eh fakataba ilaihi qaila akamwandikia risala kumwendea akisema amma ba'd wa inni usika bitaqwa Allah yani ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma mtume sallallahu alaihi wasallam hakika mimi nakuhusia wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wal iqtisadi fi amrihi na kuwa makini kuyalinda yale aliyoyaamrisha mtume aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala watibai sunnatihi kadhalik kufuata sunna za Allah subhanahu wa ta'ala yani mwenendo aliyotuongoza Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi na kufuata mwenendo aliyotuongoza mtume wake sallallahu alaihi wasallam nakuhusia hilo kadhalika watarki ma hadatha almuhdisun yani usika bitarki ma ahdatha almuhdithun ba'dahu na kuhusia e, kijana kuacha yale ambayo walioyazusha watu wa bid'a baada yake kuacha yale ambayo walioyazusha watu wa bid'a baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mimma jarat bihi sunnatuhu katika yale ambayo imepita kwayo ma, katika mambo hayo sunna yake wakufu munatahu na gharama za yale ambayo yaliyokuwa yameamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake ikawa imetoshelezwa imetoshelezwa nayo fa alayka biluzumi sunnati fa inna halaka biidhnillahi ismatun basi ni juu yako wewe kulazimiana na sunna hakika fa innaha hakika hiyo sunna laka biidhnillahi isma kwako wewe kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala ismatun ni ukombozi au ni kinga wa matatizo na bid'at na maasi mbalimbali alam na utambue anna nasa lam yuhdithu bid'atan kwamba watu hawakuzusha uzushi illa wakad madha qablaha ma huwa dalilun alaiha wa ibratun fiha isipokuwa kabla ya uzushi huo kutakuwa kuna jambo lililokwisha tangulia ambalo hilo lilikuwa ni dalili ya uzushi huo na mazingatio yalikuwemo ndani yake yani mazingatio ndani ya uzushi huo yalikuwemo bimaana hakuna masia hakuna bid'a itakayokuwa itafanywa sasa hivi isipokuwa katika zama zilizotangulia bid'a hiyo au mfano wake uliwahi kutokea na watu waliwahi kupata madhara na bid'a hiyo au na uzushi huo fa inna sunnata inna ma sannaha man alima ma fi ikhtilafiha min alkhata asema kwa sababu sunna imewekwa na yule ambaye alifahamu kile ambacho kilichomo ndani ya sunna hizo katika kutofautiana mwenendo huo na makosa wazalal khata makosa wazalal kadhalika ni makosa walhumqi watta'ammuq kadhalika tofautiana na upumbavu na taamuq na mtu kuzama na bobea katika masala mbalimbali ya mukhalafatu sunna ardhal nafsi kama radhiya bihi alqawm li anfusihim sasa Omar ibn Abdul Aziz anamwamrisha na kumnasihi yule bwana kwamba ridhia kwa nafsi yako kile ambacho radhiya bihi alqaum li anfusihim, watu wameridhia kwa nafsi zao, kwamba penda kufanya kwa nafsi yako kile ambacho watu wanakiridhia kwa nafsi zao. Fa innahum sabiqun, haka wao ndio walitangulia. Kwamba leo hutoleta jipya isipokuwa jipya hilo litakuwa ni katika yale yenye kuhalifiana mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ukitaka kufanana na mwenendo wa mtume wasallam yaridhie ambayo waliyaridhia wale waliokutangulia wewe kwa nafsi zao kila atakachokifanya katika dini basi na ufanye na kila ambacho atakachokiacha katika maasi na bid'a basi na wewe uache fa innahum sabiqun kisha kataza sababu kwa nini iwe hivyo kwa sababu hao ndio watangu sawa eh hao ndio watangu waliotutangulia sisi wa innahum an ilmin waqafu. Na kwa sababu wao wamesimama kwenye elimu, wao wamesimama kwenye elimu. Sehemu ambapo hakuna elimu, basi hawaendelei kutenda chochote zaidi ya kusema kwamba tunasubiria yale ambayo yatakokuwa yanaendana sambamba na elimu. Wabibasarin nafidhin kafu, kadhalika ule muono wenye kutenda wametosheka nao wametosheka na wameishia kwenye muono wenye kutenda basarin nafi basarin nafi muono wenye kutenda kwamba kuna baadhi ya watu wanaona lakini hawatendi na baadhi ya watu wanafata manhaji kwa maneno tu lakini kwenye vitendo hamna kwa mimi manhaji ni manhaji salaf wanataka kutetea mambo ya zamani ya mimi ni ansar sunna huku mtu akiwa anapurua ndevu laisbali shirikina si zake wanasimamia mahurafi misiba yake zinasomwa talakini na hitima almuradi tu kwamba yeye ana address ya kwamba yeye ni ansar sunna wazi sasa maneno ya Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu anaonyesha kwamba ni lazima turidhie kwa nafsi zetu yale ambayo salafu salih waliridhia kwa nafsi zao kwa sababu wao ndio walitutangulia katika dini na hakika wao walikuwa wanasimamia elimu hawatendi isipokuwa kwa ilmu kadhalika jicho la utendaji jicho la utendaji kile ambacho walichokuwa wanakisimamia na wakawa wamekitambua wakawa wamekifahamu basi hilo ndilo ambalo lilikuwa linawatosha wala humkanu ala kashfi umuri aqwa na wao walikuwa katika masala mazima ya kuvumbua mambo aqwa wana nguvu zaidi bimaana wanakaa wakiwa wanatafuta bid'a iko wapi na sunna iko wapi utawajua kwamba wameivumbua sunna pale utakapoiona tu mara baada ya kuivumbua wanaitekeleza wazi ya jamaa utawajua kwamba wamevumbua sunna pale ambapo watakapokuwa mara baada ya kuivumbua wanaitekeleza sema ah kumbe hii ni sunna ukishajua tu ni sunna naingia moja kwa moja na wanaisimamia wazi na Kwa hiyo walahum kanu ala kashfi al-umuri aqwa, wao katika mambo ya, ya, ya uvumbuzi ha? katika jambo zima la uvumbuzi wa mambo walikuwa na nguvu ha? wa bifadlin fihi law kana ahra wa bifadlin fihi law kana ahra fala in kana al-huda ma antum alayhi laqad sabaktumuhum ilayhi wa la in qulta innama uhditha ila akhirih kalami rahimahullah ta'ala anasema wa bifadlin fihi na kwa fadhila ndani yake lau kana ahra lau kama jambo hilo lingekuwa ndiyo jambo zuri kuliko lingine lau kama jambo hilo lingekuwa ndiyo jambo muhimu kuliko lingine kwamba watu hawa latu, watu hawa katika yale mambo yenye fadhila ndiyo walikuwa ni watu ambao yani walikuwa na nashati zaidi kuliko katika katika mambo mengine yasiyokuwa na fadhila kwamba ukiacha kwao kuvumbua bida lakini katika hayo hayo mambo ya sunna sawa basi lile jambo lililokuwa na fadhila ndani yake sawa kama ingelikuwa linatokea basi ningekuwa linatokea ingekuwa lenyewe ndio linatangulizwa <coughs> basi ungekuta wao ndio wangekuwa wa mwanzo kutangulia katika jambo hilo kisha akasema wala, wala in kana alhuda ma antum alayhi wala in kana alhuda ma antum alayhi na lau kama uongofu unge, ungelikuwa ndio huo ambao nyie mpo ndani yake lakasabaktumuhum ilaihi basi wao walikwisha kutangulieni katika uongofu huo Yaani kama nyinyi mnafanya yaliyokuwa ya sawasawa basi msifikiri kwamba nyinyi ndio wa mwanzo eh? msifikiri kwamba nyinyi ndio wa mwanzo wazi eh? kwa sababu kama kungelikuwa na jambo lenye fadhila na jambo hilo ndio likawa bora kuliko lingine basi wao wangelikuwa ndio watangu kadhalika hata kama si hivyo ikiwa nyinyi katika hayo mliokuwa nayo nyinyi ndio mmeongoka basi uongofu huo mmeuchukua kutoka kwao, wao wamekutangulieni zaidi, wamekutangulieni kabla yenu. Asema laqad sabaktumu laqad sabaqtumuhum ilay wazi laqad sabaqtumuhum ilayhi, tayari nyinyi mmekwisha watangulia katika uongofu huo. la Fala in kana alhuda ma antum alayhi laqad sabaqtumuhum ilayhi wala in qulta inna ma uhditha ba'dahu ma ahdathahu illa man ittaba ghaira sabili maraghiba binaf, binafsihi anhum laqad takallamu bima uh, fiha bima yakfi naam asema fala in kana alhuda ma antum alayh, lau kama uongofu ungekuwa ndio ambao nyinyi mmo ndani yake laqad sabaktumuhum ilayhi tayari mngelikuwa mmewatangulia katika uongofu huo la in qulta lau kama utasema inna ma uhditha ba'dahum hakika yamezushwa baada yao ma ahdathahu yamezushwa baada yao ma ahdathahu illa man ittaba ghaira sabilihim na hakuna waliozusha isiokuwa wale ambao waliofuata njia isiokuwa ya kwao waraghiba binafsihi anhum na akawa ameacha kwa kutaka kwake ameacha kwa kutaka kwake njia walioifuata wao wazi anasema shekhe anasema imam laqad takallamu fiha bima yakfi kwa hakika tayari hawa Masalaf walikwisha walikwisha ongea ndani ya mambo hayo mambo yenye kutosheleza, yani umekwisha ongea ndani ya hidaya au ndani ya huda na ndani ya sunna mambo ambayo yalikwisha tosheleza wasafu minhu yashfi na wakawa wamesifia katika mambo hayo eh, minal, minal huda mayashfi yale ambayo yenye kuponya kabisa matatizo famadunahum dunahum muqassirun basi yule ambaye asiyekuwa wao muqassirun lazima awe na mapungufu yule asiyekuwa wao katika zama au asiyekuwa wao katika manhaj huyo atakuwa ni mpungufu wama fawqahum muhassirun wadhiha na huyo na yule ambaye aliyekuwa juu yao aliyekuwa juu yao katika yale ambayo anayafanya huyu katika yale ambayo wanayoyafanya huyu pia atakuwa amekusanya mambo yote atakuwa amefanya hasr laqad qassara dunahum aqwamun fajafa kwa hakika wamefanya matendo ambayo hayakufikia matendo ya watu waliotangulia wale waliokuja baada yao fajafa wakawa wamefanya upungufu ay qassaru wakawa wamefanya upungufu katika matendo yao wa tamaha anhum akharuna faghalaw wengine wakawa wametaka kuzidi yale ambayo waliyofanya wao faghala wakawa wamechupa mipaka fa innahum baina dhalika la ala hudan mustaqim na hakika hao wema waliotangulia la baina dhalik ay baina aljafa walghulum la ala hudan mustaqim wapo katika uongofu na uongofu huo ni uongofu wa sawasawa. Wapo katika uongofu na uongofu huo ni uongofu wa sawasawa. Haya ni, ni, hii ni risala ya Omar bin Abdul Aziz akiwa anamwandikia mmoja katika wafanyakazi wake baada ya kumuulizia kuhusiana mambo ya bid'a na mambo ya matamanio, ambapo risala hii ameitoa Alimamu la Ajuri katika kitabu chake ya Sharia na Ibn wadah katika kitabu chake Albidau wanahyu anha kwa sanadi iliyokuwa sahihi, na imekuja mfano wa maneno haya pamoja na kwamba lafzi tofauti katika kitabu cha Alhilyatu li Abi Nuaim. Kadhalika mfano wake imekuja katika kitabu cha Al-Ihtisam lilimam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala tunamalizia darasa letu kwa kusoma maneno ya al-Imam Muhammad ibn Muslim az-Zuhri anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Allah Ta'ala anasema kana man madha min ulama'ina yaqulun alitisamu bisunnati najatun. Walikuwa wale ambao waliopita waliotangulia katika wanawachuoni wetu wanasema, walikuwa wale waliopita katika wanawachuoni wetu wanatuambia al-itisamu bisunnati najatun, kwamba kushikamana na sunna ni uokovu. Shikamana na sunna ni wokovu kwamba ukitaka mtu kuokoka basi ni lazima ushikamane na mwenendo sahihi wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam hapo ndio utaokoka shikamane na mwenendo sahihi wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hapo ndio utaokoka wala ilmu yuqbadu qabdan sari'an kwamba elimu inachukuliwa mara moja kwa haraka walilmu yuqbadu kabdan sari'an na elimu inachukuliwa chukuo mara moja kwa haraka fabi'aishi ilmi thabatu dini wa dunya fabi'aishi ilmi thabatu dini wa dunya kwamba kwa sababu ya maisha ya kielimu yani ukifanya maisha yako yawe ni maisha ya kutafuta ilmu yawe ni maisha ya kutafuta ilmu basi anasema nini thabatu dini wa dunia ndio dini yako itathibiti na dunia yako itathibiti hapa shekhe au imam huyo anatukumbusha mambo ambayo yaliyotangulia huko nyuma na akituonyesha kwamba katika ilmu kuna kuokoka katika kushikamana na sunna kuna kuokoka na elimu huchukuliwa haraka usidharau ilmu usiiache ilmu sehemu yoyote kwenye kikao cha ilmu sehemu hiyo inatakiwa kuharakishwe watu wachukue ilmu kwa haraka watu wasizembee elimu huwa inakuja baadaye inaondoka wanafundisha watu baadaye wanakufa wanaumwa wanasafiri wanahama miji alafu wewe katika kipindi hicho unaweza ukajikuta umekosa zile faida ambazo kama ungeamka mapema mpaka wanaondoka mpaka wanakufa mpaka wanasafiri wewe tayari ungebaki na nasibu yako nasema wal ilmu yukbadhu kabdhan saria elimu inanyakuliwa mnyakuo wa haraka basi ukiona sehemu kuna jalsa ya ilmu basi unatakiwa uharakie haraka kwenda kuichukua ile ilmu kisha akasema fabiaishi ilmi thabatu dini wa dunia kwa maisha ya elimu ndiyo kuna kuthibiti dunia na dini kwamba dini yetu haiwezi ikathibiti wazi kama hatuna ilmu kadhalika dunia yetu pia haithibiti kama hatuna ilmu unaweza ukaona unahangaika na dunia haikai vizuri hauishiki mikononi sababu tu ni kwa sababu huna ilmu ya dini sababu sababu hauna elimu ya dini kwa sababu ukiwa na elimu ya dini utasimama vizuri katika kuyaendea mambo yako ya kidunia umeelewa na hautomdhulumu mtu hautoiba katika biashara hautokula riba hautotoa rushwa hautopokea rushwa na mambo yote haya ndiyo mambo ambayo yanaondoa baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo unapovunja misingi ya dini na misingi ya upataji wa maisha inavunjika. Unakuwa ni mtu wa kuhangaika asubuhi mpaka jioni na hakuna unachokipata, na hauwezi ukaisimamisha misingi ya dini kama haujajitahidi kusimama vizuri katika swala zima la kutafuta elimu ya sheria, ili ulifahamu hilo la haramu uweza kuliacha na ulifahamu la halali uweze kulifanya. Tumeelewa maneno ya Ah, Imam Zuhri ni shahabu Zuhri ha? Umeelewa eh? Na chakasema wa dhahabi alilmi dhahabu dhalika kullihi, wazi wa dhahabu alilm na kuondoka kwa elimu ndiyo kuondoka kwa dunia na, na dini. Yaani elimu ikiondoka kwa mtu, dini yake na dunia yake vyote vinapotea. yani hata ukiwa mfanyabiashara vipi kama elimu ya dini huna basi hiyo dunia yako na biashara yako vitaharibika na vitapotea wazi maliza maneno ya Ibn Hibban eh Imam Ibn Hibban tunaona muda bado قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح أسمى الإمام ابن حبان الله مرحم katika mukaddima الصحيح إن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة لا تدفع سرجها ولا تدحض حججها من لزمها عسم ومن خالفها ندم إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبطون بين الأنام في العاجل والمغب وال والمغبوطون نعم بين الأنام في العاجل asema إن في لزوم سنته تمام السلامة hakika katika kulazimiana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama ndiyo kuna salama iliyotimia naelewa maneno haya mashekhe hakika katika kulazimiana na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallama ndiyo kuna salama iliyo iliyotimia wajimai karama na ndiyo kuna mkusanyiko wa utukufu la tutfa usurujuha haizimwi taa lake la tutfa usurujuha yani mataa ya sunna hizo sawa hayazimiki wala tudhal wala tudhadu hujajuha alhuja zake ha hazi hazivunjwi alhuja za sunna zote huwa hazivunjwi man lazima hausim yule ambaye atakayelazimiana na sunna ataokoka man khalafaha nadim na yule ambaye atakayekhalifiana na sunna ata yani atakayeacha sunna ata, atajuta tajuta idh hiya alhisnul hasin kwani hiyo sunna ndiyo ngome iliyokuwa madhubuti wa ruknu rakin ndiyo nguzo iliyokuwa pia madhubuti alladhi bana fadluhu ambayo imedhihiri fadhila zake wazi wa matuna habluhu na imekuwa ngumu kamba yake man tamassaka bihi basi yeyote ambaye atakayeshikamana na hiyo dini sada atakuwa ni bwana ah, wa man rama khilafahu na yule atakayekwenda kinyume chake baada ataangamia halak mutaalliquna bihi ahlu saadati fil ajil, basi wale wenye kushikamana na sunna, wale wenye kushikamana na sunna za Mtume swalla sallam, kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu saadati fil ajil, ndio watu watu wenye ubwana na utukufu, ahlu saadati fil ajil, ndio watu wenye ubwana na utukufu katika nyakati za haraka yani wakati wa sasa hivi yani ule ubwana na utukufu unaharakiwa kwa unapatikana una, una, una kwa wao katika wakati wa haraka walmughbituna baina al-anami fil aji walmughbatuna walmaghbutuna na ni watu wenye wenye kufanywa wivu baina al-anami katika, katika jamii fil ajil huko baadaye kwa mtu yote ambaye atakishikamana na dini sawa sawa kipindi kile anashikamana na dini basi huwa anapata saada anapata utukufu kadhalika baadaye watu wakishaona mambo yake yamekuwa vizuri watu wanaanza kumuonea wivu kwamba na mimi lau kama ningekuwa ninge, ninge, ninge, ninge mfano wake so ghibta ghibta ni wivu wa mtu kutamani kheri iliyokuwa kwa mwenzake na wakati huo huo asitamani kumwondokea yani anatamani kwamba au kama mimi ningekuwa mcha Mungu kama fulani na hili mnaweza kama mnaliona katika baadhi ya nyakati watu watolea mifano baadhi ya watu kwamba bwana fulani kabla ya mwaka miaka miwili tulikuwa naye katika sehemu fulani ambazo si sehemu nzuri lakini sasa hivi tunaona mashallah ametulia ametunzana hudhuria darasa na mambo yake yote amekaa kidini kwa hiyo hata wale mukhalifuna ambao wanakhalifu wana, misimamo ya sasa huwa wakati mwingine wanatamani kuwa kama wale lakini wakati huo huo wanakuwa hawawezi wanakuwa hawawezi au wale au baadhi yao wakawa wanatamani kisha wakafanana na wao kwa kuwaiga wale wakafanana na wao kwa kuwaiga kwa kuwaiga wale kusema kwamba nabidi na mimi niwe mfano wa niwe mfano wa fulani واضح يا جماعه نكتفي بهذا القدر الله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين